على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ako mi dozvoli še Adem, ako mi dozvoli, ja bih da uputim Allahu se vara kao dala dom, moleći ga da našeg šija Adema usmrti, a on bude učio Kur'an. Kaže Osman, radijala manj, Kad vidi da su vam srca čista, nek se se mogli zastati Allahova govora. Zato sam uzio riječ malo prije. Jer sam se bojio da neću moći izneti ono što mi leži u prsima. O Allahovom govoru. Dok je še učio na prvom rekatu, ajte u kojima Allah te barek ta'ala kaže da će onima dine ledine paru robu na Allahu tome ste tamo koji kažu naš gospodar je Allah a zatim tome ste tamo istraju na tome da će im doći meleci da će im doći meleci kada se spomene istikamet u šarijetu, znate, braće moja, šta to znači? To znači da završiš na ovom svijetu sa onim sa čim je Allah te bar kao tala zadovoljan. Jer da bi dobio meleka, da bi dobio pratioca, da ti bude melek, Allah ti ga pošalje, on neće doći lažnicima. Zato, melek se ne približava grešniku. Zato, braćo moja, druženje sa Allahovim govorom je posebna počela za mu'mina. Znati šta Allah govori, da ti izgovaraš ajete, je blagodat koja se ne može ništa čim izmjeriti. Dok razgovaraš sa svojim gospodarom, on te uputio. Uputio te da znaš šta govoriš. Uputio te na pravi put. Uputio te u islam. Tako vam Allah, braću. Ima li osjećaja na ovog dunjalku? da se može porediti sa osjećajem slasti i badeta u namazu Allahu Azeveđa. Kad odeš na seždu, jeste li kada razmišljali da bi voljeli da umrijete na seždu? Najbliži Allah. Zato sam mi uputio za našeg šeha Allahu domci. I opet je ponavljam, Allah molim da ga usmrti, a da na njegovim usnima budu riječi iz Korana. Zato se moramo približavati Allahu te barek i otavu. Nemojte se od njega udaljavati. Subhanallah, kako še reče, ko hoće da se sačuva kazne, može samo bježati njemu. Mi nemamo ko drugo. Sva ova situacija oko nas i među nama samo nas vodi ka jednim vratima. Drugi nemamo. Ovo nije jazikovanje. Ovo nije prikaz nemoći umeta, ne vallaha. Lav se polahko budi. Naše približavanje Allahom je približavanje našim cilj. Sve što se njemu više približavamo, sve ćemo biti bliže cilju, braću moje. Sve što se više od njega udaljavamo, sve smo dalje od cilju. I ovdje nema filozofije. Kaže Allah se barek od dala, Wallahu yuhibbu sabirin. A Allah voli strpljive. Kada Osman razdjela, on kaže da kaže da su vam srca čista, ne bi se zastavlja lava gore. Ovo nije rekao svako, braću. Ovo nije rekao neki šej, neki učenjak. Ovo je rekao čovjek koga su se mele testirili. Kako postići ovu stvar? Srce koje je vraćao moja ne osjeća Allahov govor. Kaže mu Osman, ono je zasičeno, ono je zasičeno nečim drugim. Srce koje ne osjeća Allahove ajke, ono je se natoplo nečim drugim. Zapos. se. Jer da je čisto, ne bi se zasitilo tražilo bi konstantno da napaja svoju dušu. Zašto? Zato što ona zato stvorena. Vrna halak od džinja vodnice illa li ja budun. A nisam ljude džine stvorio sam da meni bade čini. Kolika je počas pram tebe od Allaha te barek od tala da ti dozvoli da razgovaraš sa njim? da te uputi da tražiš od najmoćnijeg. Da dobro kušuješ samo njemu. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب Kaže uzvišeni, ako te moji robovi pitaju, Ani, fa inni qarib, ja sam kaže sigurno, doista sam blizu. Allah te barke od tala hoće da ga molimo da nas pomogne. Allah mi braće. Allah to od nas traži, ne. Allah od nas ovo nadeđuje da ga molimo. On hoće da nas pomogne i traži samo da ga zamolimo i pomoć stižemo. Kako će dobiti srce koje ne osjeća ovo? Tako? Čeću za vama te barke od tala da ta pomoć bude istinska, da u stvari traženje te pomoći bude kao plod svih tvojih ibadeta od sabaha pa do jacije i do spavaš. Da uradiš sve što Allah od tebe traži, bez ikakvog pogovora, bez muke, bez ustezanja njegov sa ljubavlju, jer voliš da si njegov rok. I kad sve to uradiš, onda digneš ruke i moliš ga da ti to primi. Ja radi primi. Ismail i Brahim Ali Svatva Saram gradi kjavu po Allahovom narođenju, po njegovom emru. I kad je napravio, kaže Rabbe nas te kjavu njima. Subhanallah. Naređen mi bade, napravi džaviju. I opet Allah moj primio od nas. Za naređenu stvar, Allah traži od tebe da ga moli da ti to primi. Naša srta moraju osjećati Allahovu riječ. Oni koji ne osjećaju Allahov govor, neće ga ni primijeniti, znači. Neće ga ni primijeniti, zato što Allahov govor je nezasitan. I on u tebi neopitno povlači želju da ga primijeniš u praksu. Jer puko slušanje ajeta ne pomaže ništa. Ali kada čuješ ajeta kojima uzvišeni kaže kako je naš šejh Allah ga u džendetu veo, pa će nas ući u prvom rekatu inna ladine qalu rabbuna Allah. Oni koji kažu naš gospodar je Allah i istraju to. Završi tako. Neće iznevjeriti emanet koji su Allah dali obećanje. Gospodar naš, nećemo ti griješiti. Nećemo ti činiti širka. Zato što želimo da budemo tvoji robovi. Pa nas očisti od ovog. Vidjet će takav da Allah svoje obećanje ispunjava. Ako hoćeš da te Allah uputi, dobit ćeš nagradu. Allah zna šta ti misliš i On će te uputiti. Ako tražiš nešto mimo toga, nećeš osjetiti slast namaza. Nećeš osjetiti A braće moja, ko ne osjeća slast namaza? Pa kakva svrha robova? Čiji si rob? Recimo na svetu slavu, šta kaže za namaz? On je slav. U njemu je odmor. Uči nam Bilale. Uči Bilale da se odmorzi. Da se naše duše napoje. Da duše primate Allahovu objavu. Zašto? Zato što su one posvjedočile. Je li tako? Rekle su la ilaha illallah. I onda duša prepoznaje Allahu govor. I sve što je ona čišća, sve više traži. Ne može se zaštiti nikako. Iz ovih stvari, braćo moja, rađa će se generacija muslimana koje kad se samo spomene Allah, neće žalit ništa. Neće žalit truda ni sekunde, ni znoja, ni novca, ni vremena. Njima će na prvom mjestu biti samo Allah te barek o ta. Srce je to dobilo kao pokrovno Allah uzvišeno. I blago takvom srcu blago takvim ljudima, blago takvim strancima, blago onima koji osjećaju da ovaj umet treba ljudine, blago onima koji osjećaju šta se dešava sa muslimanima čitavog svijeta. To samo može zdravo srce. Zato što, braćo moja, mrtvo srce rane ne boli. Mrtvo srce je mrtvo i ne osjeća ništa, a zdravo srce je tekako osjeća. Pa šta god se desi, ono reaguje. Allahov govor nije da se pamti samo. I kako smo rekli, dok se čitaju ajati oni koji kažu naš gospodar je Allah, ta ljepota tog govora ne može se braćo osjetiti dok to ne primjenite u praksu kad Allah kaže u ajetu ovdje, onima koji kažu, a ti si se trudio, išao si ka njemu, da budeš o ti, pa kad čuješ u ajetu, da se spomenu oni koji hoće džene, a znaš da ti eto, dao svoj doprinos, onda te Allah počasti da osjetiš taj ajet, da ga moliš, da budeš dio njega, da živiš na njim, jer si šta, taj ajet primijenio koliko toliko u praksu. Ali ako nisi primjerio u praksu, nećeš ga ni osjetiti. Nećeš ga sigurno osjetiti. Jer srce čisto, još kad je primijenilo sve, neće se zasjetiti Allahova govora. Pa i ono što nije primijenio u prasu, kad čuje ajete, plakaće zato što, što nije primijenio. A ono što je primijenio u prasu, radovaće se time, naslađivat će se tim ajatima i bit će radostan što je u koloni tih koji su to primijenili u pracu. A onda ponovo koristiti Allahove ajete da im to primi. Rabbena te kardanina. Ovo samo imam islam. Ovo, braćo moja, samo islam. Nema nigdje više. Samo u islamu vidite ljude koji krunisani svih ibadeta i rad na polju dave i zalaganja na kraju žele da kruniše do zadnje, da kažu, gospodar naš, evo ti i moje pijeno, uzmi da. Evo ti moja krv. Evo ti moje srce. Evo ti sve moje. Jer to je u stvari tvoje Allah moj. To je moja trgovina i ona trgovina koju si ti obećao meni. Pa evo da ti je zadnje. Je tako? Kralje sahabija, jedne prilike kada su tražili ashabi, poslanih Islama, da se udjeli, a on nema ništa. Pa je otišao kući da traži, privrćući hurme, nema. Privrćući zjele, nema ništa. A dok jedan prolazi pre njegove kuće, i kako dovi. Kaže gospodaru moj, bogati udjeljuju. Jedni sedlaju konje i devet, a ja nemam ništa. Nego gospodar moj, dajem ti ovo kao sadako. Ja halavim svinje i muslimanima što god su mi uradili. Ja im sve halavim. Eto imam to. Kada je srce blizu Allaha, Allah će ga nadahnuti. Pa makar ništa nemo, Allah će ga nadahnuti. I je zgrovitošću, riječitošću. Sam malo će reći puno radom, takav neće stati na, na putu Allah za barke u tada. Nikad. Nikad. Prve generacije muslimara, kada bi samo čuli da se spomene džehennem, Omer ibn Hatab se razvoli odmah. Mjesec dana više raspala. Drugi bi plako do ulicu treći, četvrti, peti, umirali su braće moje. Umirali su iz strahom poštovanja Allaha te bareke u tada. A ljubavi prema njemu. Jer krunisanje, kruna te ljubavi po strane Allah te bareke u je šta? Da te on uzme iz sebe. Kaže, robe moj, ti si završio misiju na minalku. Toliko mi se približavaš ja te neću napustiti. Ti si zaslužio da ideš meni. I onda ti pošalje neke. i završavaš misiju na ovu Zato dobro pazite u kakvom halu živimo. Dobro pazite kako ćemo završiti na ovom svijetu. Ovdje smo samo strani. Poselanimo se i vidimo se opet. Jel da? grad, neće, Luksemburg. Salam alaikum, vidit ćemo se kad? Ne znamo. E tako je primjer nas. Možda se nikad nećemo vidjeti. A možda se sretnijemo u ženetu. E tako? Zašto ovo sve govorim? Braćo moja, kada naše duše krenu podaš prema Allah, ono će se naći pa će se namirisati i Allah će ih spojiti. A kad jedna duša krene tamo, jedna tamo, jedna tamo, samo one koje prekidu prema Allah, one će se spojiti. Prepoznaće se. Jer su one rekla la ilaha ila la Muhammed Rasul. I te duše osjećaju brata. Kad kažeš, brate moj, subhanallah, Nije to, brate moj, zato što mi nešto treba, nego, brate moj, kako si? To su ljubavi koje Allah te barek i otala poklanja svojim ravnima. Jer je bitno da tebe Allah voli. Nemojte ovo nikad zaboraviti. Bitno je da tebe Allah voli. Kad ti ovo bude briga, tako mi Allah, zadobit ćeš ljubav u njemu. On će te zavoliti. To budite sigurni. A kad samo jednom osjetiš da te Allah te barak je tala voli, svi dušmani svijeta, svi grijeci ovoga svijeta ne mogu ti ništa. Zato što je Allah obećao da će te čuvat. Ti si sad njegov miljenik i odabranik. I u Allahovim ajakima je ono što je za nas kao gorivo za auto. Sve dok tankaš je. Ako pogrešno natankaš ne valja. Sve dok sipaš dobre. Sve što je više sve si sigurniji sve je bolje. Nemojte hodati sa rezervom, braću. Nemojte se igrati. Jer usled nedostatka goriva može šutati polu zraka. Može i svješta zakazati. Boš pum, pa da i ona malo zavrne. Jel da? Počne ducati. Pa i ono malo goriva što je ostalo, neće ti pomoći. Jer motor već dobro zakazuje. Dio po dio bel tu sirune min hajati dunja. Kada Allah opisuje one koji voli više ovaj svijet, i više se voli, više voli sa ovaj svijet. Pa ja pitan še, ja kaže še, što smo se zakovali za ovaj dunjavu? Zašto kažu? Zato što ste ga počeli graditi lijepo. Zato što ga uljepšavate, zato i jeste ovdje. A da ste počeli uređivati onaj svijet, ne ti vam ovaj bio danas. Naše duše, braćo moje, svakodnevno moraju se družiti sa Allahovim govorom. Jutro, sabah, stavi sebi u zadatak. Znam da radiš. Znam da je teško. Recesije, krize. Ali nemoj mi objasniti da ne možeš u sabah pet ajta pričinati. Stavi sebi u obrazu. Pet ajta. Zašto? Zašto? Allahu moj, hoću da počnem dan ovako, s, to, s razgovorom, s tvojim govorom. Nemoj da Kur'an uzimaš samo uz Ramazan. Ili eto, nekad duša ti ono malo poželi, pa hajde uzeti ću malo. Še je učio i na ledine, Halu, Rabbu, Allahu, Sunnet, Malo, ali do kraja. Malo, ovu kraju. Onda ćeš vidjeti šta ti islam nudi. Kad ti ponudi osloboditi razum od budalešnjima, osloboditi razum od sujevjerja, od raznim vidata, od gluposti koje danas ljudi na milijone izmišljaju, sve je islam došao od ovoga da te očisti i oslobodi. Kad mu priđeš, on će ti ovu ponuditi. Kad mu priđeš, on će ti ovo ponuditi. Ako budeš otišao na drugu stranu, izgubit ćeš i ovaj, a i onaj svijet. Zato savjetujem sebi i vas. Da se čvrsto držimo Allahova govora. Kad kažem Allahova govora, je tako mislim na ali su Sunnet. Ali kad posebno spominjem i kažem, objašnjavajući Allahov govor, To su njegovi propisi. Pa kad vjeđite njegovi propisa i kršite, vi kršite Allahom govor. Kao da vam se ne sviđa. Kao da onaj koji vam nešto govori, ne želite to da čujete. Ili pak radite sasvim suprotno onoga što čujete, što vaš gospodar govori. Nemojte to raditi. Nemojte ni pošto. Družite se sa Allahom knjigom. Molite Allaha za uput. Molite ga da vas uputi na sunet Muhammed ali salatu sallam. Da budete od onih koji će sa ovog svijeta otići kao strah. Allahu zdravi. Kada dođeš na tabut, da ne bude problema nekakvi. Kad te ponesu, kad melek smrti dođe i kad dođeš u svoju prvu stanicu, dođeš siguran. I ja i tamo prva stanica sa ovog svijeta je kabla. Šta onda? Kako je šeg učio? Dolaze opet mene. Allah je pravedan. Neće te ostaviti. Ti si to zaslužio. Evo ti meleci u kabor. Kad završiš tu sudni dan, evo i opet. Opet meleci. Kome? Sume se kanu. Tvoje samo da istraješ. Nije da radiš pa staniš. Ili da je nasirao pa muska ti. Uputi nas na pravi put. Da na njemu istražimo. Da tako završimo. Na taj put, braće moje. Pa dolazi sudni dan. Opet mjeseci. Mi smo naši zaštiti na ovom I eto tako. Na ulazu džene. Salamu alaikum. Ima sadatom. Opet oni. Uđite u džene zato što ste trpeli. Hajde. Ne ima više trpeli. Dosta. Ko se pa bilo bi ovo? Pa mi imamo svi bita iskušenjama, kako iskušenja? Šta je tebi bolno? Kako je svima ništa mi ne posjeti? Vidi sad, evo me, zelenilo. Vjetar. Ona je džennetski vjetar. Ha? jednog ljudje, mala. To bi babo zajedno. E tako? Ja sam to zaslužio. Na Allahovu milošću. Njegovim govorom. Ja sam ga vodio i on je sad u džernet. I nije još to. Ima još u džernet. Sad je ušao. Ne boli zubu. Nema računa za struju ne mora škola registrovati. Nema majmuna da ti da parking naplati. Nema go. Da, hala, završeno. Sve muke prošle. A ti se ono, Hoću ovu, hoću ovu. Hoću, ja da je Hoću. Allah mi dao pravo to. Pa kaže, gospodaru moj, ja mi bazim pun grože, da nam dao skućim. Ja prođe vidim i ovdje, da Allah je stvorio. Nisu ovi bogovi. O bama je kod mene, Allah ga stvorio, ali vidim i ovdje. I sam mu dala. Vidim banan, ananas, lubenicu. Uš, nema šta je. Hoću bazen pun gruža, crno i bijelo. I da u njemu budu ljepotice narava bijeli. Mala, čekaj me, sad ću do tebe dopjeva. Ha? Ima još? kaže gospodar moj, počasti nas na vidnju Resula i sada tu vasalam. Daj da na vidnju ima Allahu. A ti si Allaho poslanik. E jesmo i e ne smo. E neki šta god da je bio ne. Evo da sam. I e, potama. Ona je došla iz Vajemu curi. Metak odušu. E jesi izgubio puno vidi, kaže, pobilo je sve. Budala je. A pa kad sjedimo za sof, miša o dženetu, Allah moli da budemo ti, svi se okupi. I onda mi kaže, robovi moji, jeste našli ono što sam ja obećao. Ha? Evo običaj, jesmo gospodar naš. Ima još nešto? Ima još? Šta još? Nikad se na vas neću da sam. Potpuna ljubav od strane Allaha te barke da se u tebi. Ima još. Onda će Allah se ukazati da vidi. Allah. Molim ga te barke, da nas da nam omili njegov govor. Kur'an. Sunet njegova poslanika. Da od nas ostrani grijeh. Da mi mrzimo. Allah molim da nam da nas pomogne da primirimo njegov govor u djelo. Da sa njegovim govorom umremo na ovom svijetu. Allah molim da pomogne našu braću u Siriji. U Afganistanu. U Čečenju. Iraku, i na svim mjestima gdje se bori da Allah reći bude vojna. Allah molim da uzvici zastavu šehadeta. Allah molim da uzvici zastavu šehadeta. Da od nas učini oni koji će čosto stojati na odbrani ove vjere. Da ne pokresnemo nikad. Da umremo, da on sa nama bude zadovoljan. Da nas i da bude sa nama zadovoljan. Da živimo ovdje na dunjavku da bude sa nama zadovoljan. I molimo ga da nam dozvoli da gledamo njegovo plemenito lice. Molim Allah, Džabarke, tala da oprosti ime imama. Puno ono što sam ja onako mogo nakon še ovog učenja Kur'ana, zato sam justo hvalatim da ne bi taj osjećaj nekako ispo izmenio tako. Ja se nadam da ćemo se u dogodnom vrijeme opet vidjeti inša Allah Ja vam prenosim salame od šehe od svoje braće iz Bosne. Svi oni koji su osjetili vašu pomoć na ovaj ili onaj način. Svi oni koji tamo gdje ste vi ulagali sigurno koriste da bi vama do sudnjega dana išli se vapi za to. Allah te barek i tala molim da vas pomilo to zato nagradi da vam podari prekretan da se stavi u tom službu slava muslimana kao i mi svi zajedno. I za kraj, jer tako, zaboravili smo put dom za naših brata koji je, ili braća koji su pripremili na okviku, da im ovo Allah te bar te tala primi, da njom u djecu čini čvrsti, da budu bolji od nas, da budu preteće rađeni za islam, a vas da obila to nagrade što su se سعود zvali? I za kraj pozivam vas da sa mnom zapjevate jednu kastiru. Kuraba, kuraba, kuraba, kuraba, kuraba, مدناء ظالمين لله لا نحن الجبال مدناء رد بين في الهيا إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطباع نحن جند الله دوما دربنا درب رباع إن تزل عنا فإنا لا نبالي بالطبع نحن جند الله دوما دربنا درب غرباء غرباء بكتاب الله نسلو صباحا ومساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سودا بكتاب الله نسلو صباحا ومساء غرباء غرباء غرباء غرباء